chi al curado infectas. La grado de sportemo dependas ancau de la amicoi. Se ili curas pli longe cae pli rapide ol ali ocase, tiam pli altigas, almenau sub certai condicioi, la propra sporta productivo. Tion montras priugia analiso de mesuriloi pri sporta productivo de unu como unu milionoi da curantoi cae curantinoi. La homo estas socia estulo, cae emas transpreni sintenoin, condut manieroin, cae opinioin el sia medio. Se aliai homoi oscedas, tiam ancau tiu homo oscedas, cae se ili ridas, tiam li cun ridas. Ec la facto, ciu oni estas dica au maldica, havas contexton cun la amicaro. Ciel tion constatis esploristoi jam en la jaro 2007 en studajo. La sama mecanismo povus ancau helpi en la batalo contra la superfluae kilogramoi. Char lau alia studajo, ancau la perdo de peso estas same infecta cae ancauce sportai activezoi, la fenomeno de socia infecto, versaine ludas rolon, ciel tion montras nova studajo el usono. La esploristoi de la moito ne sin apogis sur subjektivai indicoi, sed ili usis registrita in datumoin el mesuriloi pri sporta productivo de unu como unu milionoi da curantoi, kiui en la tuta mondo, dum quin jaroi, estis curintai en tute 350 milionoin da kilometroi. La apparatoi registras la cur distanzon, cae la dauron de la curado, la rapidezzon cae la consumon de calorioi. La datumoi crome estas automate transcendatai al amicae curantoi en la reto tiel che la sportistoi povas ancau supervidi la resultoin de la aliai curantoi. Per de tivi milionoi da cunligoi, la sozia influo inter la curantoi farigis efica cae mesurebla. Fakte, laula sciencistoi individuai pli altigoi de la sporta productivo, havis sen peron efficon al aliai curantoi. Se amica sportisto curis stanzon de unu kilometro, alia curanto plenumis trionon de tio. Pli alta rapidezzo, pli longa dauro de la curado cae pli alta consumo de calorioi donis compareblan efficon. Tion pri la averaggio, de tale la influo tamen dependis de plurai factoroi. Inter alie, la curantoi tiam estis pli forte influeblai se la cum trainanto estis nur iomete pli bona, au iomete mal pli bona, ol la curanto. Ce grandai differenzoi de la sporta productivo, appenao estis mesurebla infecto. Generale, pli activae curantoi estis pli facile influeblai de mal pli activae curantoi, ol inverse. Evidente donas pli fortans pronon, se mal pli fortai cun curantoi pli altigas sian sportan productivon. Shaine ancau la sexo ludas rolon. Viroi estis aparte influeblai de virai curantoi, set ancau de curantinoi. Virinoi, ali flanque, orientigas nur ce sam sexaninoi. Laula esploristoi, la causo portio, estas, che la viroi treinadas pli forte, ie concura nivelo. La studajo montras, che sporto povas esti infecta, sed ne sam mesure por ciu. La esploristoi conjectas, che tio validas por la socia infecto generale, ne ciu estas acceptema por cio. Tion oni consideru, se oni tiel volas instigi al pli san conscia conduto.